بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نسابا mwezi wa mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu كتاب أحاديث akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكي الفصل العاشر صنائع المعروف تلينزع katika kikao kilichopita موضوع hii tukafikia قول المصنف حفظه الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفه كل معروف صدقة كلا جنب جيما لصدقة قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فيه بيان لمفهوم الصدقة الواسعة ndani حديثي أبيني abainisha صلى الله عليه وسلم مفهوم بانا سانا يا صدقة وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه نكو صدقة هيك فنغوى katika kutoa mali peke yake bali sadaqa ni kuliko ufahamu huo ambao wengi katika watu hudhania kuwa sadaqa ni kutoa mali tu bali sadaqa majaluha wasi' uwanja wa sadaqa ni mpana mno فكما أن الغني يتمكن من من الصدقة على الفقير بالمال كما في من يوزو aliye نفاسي تجيري waweza kumakinika kumpa sadaqa maskini kwa kumpa mali fa فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات hata yule fakiri pia aweza yeye kumakinika kumpa tajiri aina mbalimbali za sadaqa ka an yalqahu biwajhin tariq kama kwa mfano akutane naye kwa uso wa bashasha na tabasamu kule kukutana na mwenzako kwa uso wa tabasamu yahesabika ni sadaqa wayuamilahu bimuamalatin tayyiba kadhalika kuamiliana naye kwa muamala mzuri maskini akaamiliana tajiri muamala mzuri ويعينه في أمر من الأمور ويدعو له سيدية katika jambo lolote anaweza kumsaidia amuombe dua كل هذا من مجالات المعروف وهي صدقات yote haya ingia katika uwanja mpana wa wema na yote haya hesabika ni sadaka ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدق والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وحسنه العلامة الألباني imethubutu kutoka صلى الله عليه وسلم سيما كلا وما anaofanya mmoja wenu ule wema awe ataufanya kwa tajiri au ataufanya kwa maskini ni sadaqa وهذا يدفع المرأة إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير نمت وكفهام هايا يمسكوما muislamu katika kufanya bidii na kujitahidi katika kufanya mambo ya kheri jambo lolote la لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك وهو قليل المال أو عديمه قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ من هذه الآيات والأحاديث لأنه لا مال عنده يتصدق به sababu wasema mtu akisoma aya zinazozungumzia kuhimiza watu kutoa na ahadith zinazozungumzia fadhila na kuhimiza watu kutoa nafsi yake ikawa yaelekea katika kutaka kufanya jambo la kheri kama hili na akawa ana mali chache au hana huenda akadhania kuwa na yeye hana nasibu yake katika zile fadhila zilizoko katika hizi aya na hadithi lakini ukweli wa mambo ni kuwa kuna nafasi anazo nyingi sana za yeye kuingia katika fadhila hizi za sadaka bila hata ya kutoa mali kwa ule ufahamu ambao wengi katika watu wanao kuwa sadaka lazima iwe ni pesa watoa ule ni ufahamu ambao umepungua kidogo katika kuelewa ule uwanja mpana wa sadaka ni kweli kutoa mali ni katika njia ya sadaka lakini pia kuna na njia nyingine usije ukaghafilika nazo sababu sio kila mtu ana uwezo wa kutoa mali lakini kila mtu yuwaweza kutabasamu katika uso wa mwenzake kila mmoja wetu aweza kula jana tumetaja hadithi hapa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo ameyataja yaingia katika sadaqa au tulizungumzia juzi katika darsa ya juzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqa kile unachojidisha nafsi yako ni sadaka uweza kuishi bila kula chakula unachokula mwenyewe chako mwenyewe umenunua mwenyewe ukapika mwenyewe kizuri kabisa ukila kwa nia ya sadaka yahesabika kuwa ni sadaka umejitolea nafsi yako kadhalika mkeo kile unachomlisha ni sadaka mtoto wako unachomlisha ni sadaka lakini kwa ipi kwa nia ama nia ikikosekana itakuwa ni jambo la kawaida mubah mtu kula ni mubah jambo la kula si ibada ni mubah lakini kitu gani ugeuze ikawa ni ibada nia yako kuna kuna mambo mingi ambayo aweza kuyafanya muislamu kuwa ni sadaka mpaka kula nani ashindwae kula hakuna mtu asiyekula huwezi kuishi bila kula leo ukikaa chini ukila nia yako ukaiweka kuwa mimi ninachokula hiki ni sadaka kwa nafsi yangu ndani ya nafsi yako wajua hivyo Allah akuandikia kwa kila tonge unalokula akuandikia thawabu angalia ni ukunjufu ulioje wa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala وقد جاء أو وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة إلى جambo نفسي زا ما za mafakiri ما صحابة فعن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه walikuwa kishindana sana katika mambo ya خيري kila mmoja ataka awe mbele ya mwenzake katika kheri akili zao hazizunguki katika kushindana kwenye dunia akili zao zazunguka katika namna gani washindana katika kheri kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia walikuwa wakiitumia dunia yao katika kuijenga akhira yao kinyume na walivyo wengi leo katika watu wa dunia mtu akienda kwenye dunia akhira pia iwe idharau na dini yake pia iwe idharau leo waweza kumwona mtu amefunguliwa masha Allah katika dunia kila akizidi kuwa tajiri azidi kudharau dini yake mambo ya ajabu sana kuna baadhi ya watu si wote alafu na jicho analoangalia watu walioshikamana na dini jicho, jicho lingine la ajabu la dharau kabisa kama si chochote kwa nini kwa sababu ana dunia amfungukiwa katika dunia ambapo ile dunia Allah aliyompa angelikuwa kweli yeye ni mwerevu angeitumia katika kuijenga akhira yake katika kusaidia kwenye njia mbalimbali za kheri akatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwalisha maskini kuwasaidia mayatima kuwasaidia wajane kujenga misikiti kuchimba visima na njia nyingi ambazo Allah amemjalia anao uwezo kuyafanya kuna wengine wameshughulishwa na kukusanya tu afikirie kabisa katika kujenga akhira yake na siku akija akitoa kwa ajili ya akhira pia iwe hisabu hisabu aona kama amfanyia fadhila Mola wake kumbe hajui anachokitoa faida yake amregea yeye nafsi yake kwa hawa mafakiri katika masahaba walikuja kwa mtume sallam faqalu ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالدرجات العلى يا رسول الله wenye mali wamekwenda na daraja za juu za fadla يعني ماليبو مبري الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم نعمة ميلل يعني peponi watakuwa katika daraja za jua فقال وماذا كان تم سلامه كوليزا vipi yani kivipi mwasema hivyo قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وهو صالح كما tunavyoswali sisi wafunga kama sisi tunavyofunga lakini wao watoa sadaka sisi hatuna uwezo wa kutoa sadaka hawakuja kuyasema haya kwa sababu wa hasad yani kwa nini ana dunia yule a ah, a ah. wao kinachozunguka katika kichwa chao ni akhira kesho watatushinda hawa katika daraja za peponi tufanye nini na sisi ويعتقون ولا نعتق واشدي وتومو حورو سيسي اتواشدي وتومو تنو وapi اتواشدي وتومو حورو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توم سلام كامبيا افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم Mtume sana akamwambia niwafunzeni jambo ambalo mutawadiriki kwa jambo hilo wale waliowatangulia bimaana wako mbele mtawapita kwa ajri na kadhalika watakaokuja baada yenu tawashinda na hakuna yeyote atakayekuwa mbora kuliko nyinyi isipokuwa atakayefanya mfano wa kile mnachofanya قالوا بلى يا رسول الله نيو تنachokitaka يا رسول الله تفundishe قال طول سلام كوامبيه تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره متلئه تسبيح سبحان الله نتكبير الله اكبر نتحميد الحمد لله baada ya kila sala mara 33 33 33 ibada sahari kabisa ibada ya dhikr ni ibada ukitaka kujua kuwa ibada yote kuifanya ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe tazama ibada ya kumtaja Allah ibada ya kumtaja Allah haikuchokeshi kabisa ni ulimi tu wafanya kazi na moyo wako uhadhari lakini ni wangapi katika watu ambao yawapita ajiri nyingi sana katika wakati wa faragha na hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala anaweza yaani kuwa mtu yatembea peke yake hawezi kusema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah akamswalia mtume sallam hawezi fikra nyingi sana njiani waweza kumwona mtu atembea njiani azungumza peke yake si ati afanye adhkara ah afikiria matatizo tu anaonayo azungumza peke yake kwa kule kumtaja Allah baada ya kila swala hii ni dhikr muqayyad bi as-salawat na kuna adhkar mutlaqa ambayo kumtaja Allah wakati wote kwa hiyo fanyeni hivi mtawafikia hao wanaotoa mali zao فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ولما فقيري katika muhajirin wakarejea kwa mtume sallam wakamwambia sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlahu ndugu zetu bwana wenye mali angalia lugha wanaitumia ndugu zetu walio na mali kwa sio kwa sisi tuwaonea hasad kwa ile mali Allah aliwapa ndugu zetu wamesikia kile tunachokifanya rasulullah na wale si matajiri kama matajiri wengine wanaojisahau matajiri katika masahaba watu washindana katika kheri leo huna kazi ukifanya tu hizo utashinda wengi sana kuna wengine hata habari hawana weshikamana na adhkar kama huna senti za kutoa shikamana na adhkar sana mtaji Allah kwa wingi utawapita wengi sana katika ajira mbele ya Allah lakini masahaba ah, ah, tajiri afanye amali huyo humfikii mbali na kuwa iwatoa katika mali yake na ana amali nyingi wazifanya wamesikia bwana ah, kwani huwa mfanya nini baada ya swala tunaambiwa bwana tukifanya hivi tutawashinda fanya nini الله أكبر مرة 30 سبحان الله الحمد لله 33 33 habas khalas na wao pia wakaanza kufanya wale mafakiri wakaja qalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlahu na wao wamesikia tunachokifanya na wao